Devintas skirsnis. Tada vėl pasigrėbė kibirą, baimė suteikė jai drąsos. Na ir tegu tarį savo. Aš jai pasakysiu, kad nebebuvo vandens ir ištingai pasuko atgal į Monfermeilį. Paėjusi vos šimtą žingsnių vėl staptelėjo ir vėl ėmė kasytis galvą. Dabar jai ėmė vaidantis ponė Tenardie, šlykšti baisi hienos nasrais ir pykčių žaižaruojančiomis akimis. Mergytė metė gailų žvilgsnį pirminį ir atgal. Ką daryti, kur eiti? Priešais buvo ponios tenardie šmėkla, užpakalyje visos girių ir tamsos dvasios. Baisesnė jai pasirodė tenardie. Ir ji vėl leidosi tekina prie šaltinio. Bėgte išbėgo į sodžiaus, bėgte įbėgo į girę, nežiūrėdama daugiau į nieką, nesiklausydama nieko. Ji tik tada sulėtino žingsnį, kai nebeteko kvapo. Tačiau vis tiek nesustojo, leidosi pirmin tarytum paklaikusi. Bėgant ją ėmė noras verkti – Ją iš visų pusių apgaubė naktinis girio šlamesys, ji daugiau nebegalvojo, nieko daugiau nebematė, neapriepiama nakti žiūrėjo į šią mažą būtybę. Iš vienos pusės visiška tamsuma, iš antros dulkelyti. Nuo girios pakraščio iki šaltinio reikėjo eiti nedaugiau kaip 7-8 minutės. Kozetė žinojo taką, nes vaikščiodavo juo kelis kartus per dieną. Keistas dalykas jį nepaklydo – Ja vedė kažkoks instinktas, tačiau ji nežiūrėjo nei į dešinę, nei į kairę, bijodama, kad nepamatytų ko nors baisaus šakose ir krūmose. Šitaip ji pasiekė šaltinį. Tai buvo siauras natūralus duburėlis vandens išgrauštas molinėje maždaug dviejų pėdų gylio, apaugė samanomis ir aukštomis garankščiuotomis žolėmis, kurios vadinamos Henriko ketvirtojo apykaklaitimis, ir išklotas keliais dideliais akmenimis – Iš duburio rameičių lendamas tikėjo upelytis. Kozetė negaišo laiko atsikvėpti. Buvo labai tamsu, bet ji buvo papratusi eiti vandens į šaltinį. Kairiai ranka apčiopusi tamsoje jauną prie šaltinio palinkusią žolėlį, kurį paprastai atsiremdavo, mergaitė surado šaką, įsikabino į ją, pasilinkė ir panėrė kibirą į vandenį. Į susijaudinimo jos jėgos tarsi patrigubėjo. Tai pasilenkus, ji nė nepastebėjo, kad iš prijuostis kišenaitis – įkrito į šaltinį penkiolikos sų moneta ir dingo vandenyje. Kozetė nepamatė ir neišgirdo, kaip pliumtelėjo pinigas. Ji ištraukė artipilnį kibirą ir pastatė ant žolės. Tada pasijuto visiškai netekus jėgų iš nuovargio. Mielai būtų tuštojo nuėjusi, bet tai pailso semdama kibirą, kad nebegalėjo nei žingsnio žengti. Būtinai reikėjo atsisėsti. Ji krito ant žemės ir susigūžė. Mergytė užsimerkė, paskui vėl atsimerkė, nežinodama kodėl, bet negalėdama daryti ką kitą. Šalia jos kibereteliškavo vanduo, darydamas ratilus, panašius į baltos ugnies gyvačiukes. Dangus viršum jos galvos buvo aptrauktas dideliais juodais debesimis, tarsi dūmų marškomis. Tragiška tamsos kaukė rodėsi kybojo ties vaiku. Jupiteris leidosi dangaus glūdumose – Mergaitė žiūrėjo sutrikusių žvilgsnių į tą didžiulę žvaigždę, kurios nepažino ir kurį ją gazdino. Planeta šią valandą iš tikrųjų buvo labai arti viršum horizonto ir vos skrodė tirštą rūkos sluoksnį, kuris teikė jai klaikų raudoną atspalvį. Baugus purpurinis rūkas didino žvaigždę, atrodė lygtai spinduliuojanti žaizda. Šaltas vėjas pūtė nuo lygumos, girioje buvo niku, nešlamėjo lapai, nebliksėjo tie blankus gaivus atspindžiai, kurie tokie būdingi vasarą grėsliai styrojo didžiulės šakos. Nuskurdė kerėpliški krumokšniai išnarėjo praskinuose. Aukšto žolės, lenkimo šiaurės vėjo raitėsi tartų munguriai, šaknis tiesėsi kaip ilgos naguotos rankos siekiančios pagriepti grobį. Keli sausi šilojai vėjo genami greitai lėkė pro šalį, tarytum iš baimės bėgdami nuo kažko. Į visas pusės kleidėsi niūrų stoliai. Tamsa svaigina, žmogui reikia šviesos – Kiekvienam, kuris pasineria patamsint, spaudžia širdį. Kada prieš akis juoduma, aptamsta ir sąmonį. Užtimis naktis, juoda kaip suodžiai tamsa, baugina ir tvirčiausiusius. Niekas nakčia neina vienas per gyrę nedrebėdamas. Šešėliai ir medžiai – tai du grėslus tamsos krešuliai. Iliuzinė tikrovė dumšo kažkur gelmėje – už kelių žingsnių nuo jūsų vaiduokliškai aiški nesuvokiamybė – Erdvėje ar savo paties vaizduotėje matai plaukiant kažką neiškaus ir nepagaunamo, tarsi užmigusių gėlių svajas. Horizonte iškyla kažkokie kraupus, apribai. Kvėpi didžiulės jodos tuštumos garsus, bie ir nori atsigręžti atgal. Nakties keurymės stylios figūros klaikų šešėliai sklinda, kai artėja prie jų, blandžios savilos, pašiūrė kuokštai švininiai klanai. Tamsos atspindėtas liudesys, kapų tylos begalybė – nežinomų būtybių miglotas plevenimas, paslaptingi šakų lingavimai, siaubingi medžių kamienai, ilgi virpančių žolynų pluoštai, prieš visą tai jautiesi bejėgis. Nėra tokios drąsios širdies, kuri nesuvirpėtų, nepajustų mirštamo nerimo. Kiekvieną apima kažkoks kraupus jausmas, lyg siela susilietų su šešėliu. Šis ištirpimas tamsoje neapsakomai gūdus vaikui. Girios tai siaubo ir paslapčių buveinis ir kūdikio sielos sparnų plasnojimas aidi lyg prieš mirtinis atodusis po jų baisingais kliautais. Nesuvokdama, ką pergyvena kozetė, jauti, kad ją glėbė ši begalinį gamtos tamsa. Ja apėmė net nesiaubas, o kažkas dar klaikesnio siauba. Ji virpėjo. Trūksta žodžio apsakyti, kas lipėjo tame virpulyje, nuo kurio jai stingo širdis – Ji baugiai dairėsi aplinkui, jai ėmė rodytis, kad gal nepajėgs atsispirti norui čia vėl sugrįžti rytoj tą pačią valandą. Tuomet instinktyviai trokšdama įsivaduoti iš tos keistos, jai nesuprantamos, bet siauba keliančios būsenos, ji ėmė garsiai skaičiuoti 1, 2, 3, 4 ir taip iki dešimties, o kai pabaigė, vėl iš naujo pradėjo. Taip ji vėl atgavo galę teisingai suprasti ją supančią tikrovę. Ji pajuto šalant rankas, kurias buvo sušlapusi semdama vandenį, atsistojo, baimė vėl ją pagavo, natūrali nenugalima baimė. Jos galvoje buvo tik viena mintis bėgti, bėgti, kiek kojos neša per girę, per laukus, kol pribėgs namus, pamatys langus, degančią žvakes. Jo žvilgsnis krito ant kibiro stovinčio priešais ją. Taip jį baisiai bijojo šeimininkis, kad neišdryso pabėgti be kibiro. Abiem rankomis griebė už lanko, sunku jai buvo pakelti kibirą. Šitaip ji pažengė keletą žingsnių, bet kibiras buvo pilnas, sunkus, ir ji turėjo jį vėl pastatyti ant žemės. Atsikvėpusi valandėlę vėl paėmė už lanko ir šį kartą nuėjo tolėliau, bet vėl turėjo sustoti. Kelias sekundės pailsėjusi leidusi toliau. Ėjo pasilenkusi į priekį nuleista galva, kaip sena moteris – Sunkus kibiras traukė ir tempė jos liesas rankas, nuo geležinio lanko stingo ir šalo sušlapę pirštai. Tarpais turėdavo sustoti ir kas kartą šaltas vanduo šliūkšteldavo iš kibiro ir aplėdavo jos nuogas kojelės. Tai dėjosi girios gilumoje, naktį, žiemą, tolino žmonių akių. Mergytėj buvo aštuoneri metai. Tik vienas dievas dabar matė šį liūdną reginį ir žinoma jos motina dėja. Mat yra pasaulyje tokių dalykų, kurie priverčia mirusius atmerkti akiskapę. Ji nealsavo, o kažkaip skausmingai švokštė, jai smaugė gerklę verksmas, bet ji nedrįso raudoti. Ji tai bijojo savo šeimininkis, nors to ir buvo toli. Ji buvo pratusi visą laiką vaizduotis, kad šeimininkė čia pat – Tačiau šitaip slingdama jį lietai tesivarė į priekį veltui, stengiasi trumpinti sustojimus ir kaip galima ilgiau eiti nuo vieno staptelėjimo iki kito. Nerame širdimi įgalvojo, kad šitaip ne per valandą nesugrįž į Monfermeilį ir ponė Tenardie ją muš. Šis nerimas pynėsi su tuo siaubu, kurį jauti viena būdama girioje naktį. Nuovargis ją pakirto, o ji dar nebuvo išėjusi iš girios. Priejusi prie seno pažįstamo kaštano, į kiek ilgiau sustojo, paskutinį kartą gerai atsikvėpti, paskui sutelkė visas jėgas, vėl pakėlė kibirą ir drąsiai leidosi į kelią. Vis dėlto vargšė mažylė neištvėrė beviltiškai nesužukusi, dieve mano, dieve mano. Šią akimirką įstaiga pajuto, kad kibiras tapo visiškai lengvas, kažkieno ranka, kuri jai pasirodė didžiulė, nustvėrė už lanko ir jis smarkiai pakėlė. Mergytė kilstelėjo galvą. Šalia jos tamsoje žengė aukšta, juoda tiesi figūra. Tai buvo vyriškis negirdimai priejas prie jos iš užpakalio. Jisai netaręs nei žodžio paėmė už jos kibiro lanko. Visais gyvenimo atvejais žmogus girdi įspėjamą instinkto balsą. Mergytė neįsigando. Šeštas skyrius – galimas dalykas, jog Bulaturelis – vis dėlto išmaningas žmogus. Ta pačia 1823 metų kūčių dieną po pietų, tyliausioje Paryžiaus opitalio bulvaro dalyje ilgokai vaikštinėjo vyriškis. Matyti jis ieškojosi būto šiame sunykusiame San Marso priemeščio pakraštyje ir atrodė mėliau sustodavo ties kukliausiais namais. Toliau pamatysime, kad tas vyriškis iš tikrųjų įsinuomojo kambarį tame nuošaliame kvartale. Sprendžiant iš apdaro ir iš visos povizos, tai buvo tas tipas, kurį galima pavadinti padoriu Elgetą. Didžiausias skurdas jame buvo suderintas su didžiausia švara. Tai gana retas junginys, keliantis jautriose širdyse pagarbą labai neturtingam ir labai oriam žmogui. Jis dėvėjo labai seną, kruopščiai iščiuslintą valę skrybelę, vilkėjo lygi siūlų nutrintų tamsiai geltonos toros gelumbės redingotu, Toji spalva anomet neatrodė per daug keista. Uždara senos mados liemene su kišenėmis avėjų jodomis prie kelių papilkėjusiomis kelnėmis, jodomis vilnonėmis kojinėmis ir sunkiais batais varinėmis aktimis. Tai galėjo būti sugrįžėlis iš emigracijos, anksčiau buvęs guvernierium aristokratiškoje šeimoje – Iš jo visiškai žilų plaukų, raukšlėtos kaktos, išbalusių lūpų, iš jo liūdno didelių gyvenimo nuovargių dvelkiančio veido galėjai spręsti, kad jam žymiai daugiau kaip 60 metų. Bet tvirta nors ir lieta eigastis, nuostabi jėga, kuri jautėsi kiekviename jo judesyje, vertė spėti, kad jam vargu ar bus 50. Jo kakta taip tauriai buvo išvagota raukšlių, kad turėjo palengti kiekvieną, kuris būtų atidžiai įsižiūrėjęs. Keista jo sučiauptų lūpų linija atrodė reiškė ir rūstį, ir romybę. Jo žvilgsnio gilumoje slipėjo kažkokia liūdna rimtis. Kairėje rankoje jis nešėsi nedidelį skarelę su mėgstą ryšulėlį, dešinėje ramščiavusi lasda, kuri atrodė išlaužta į statinių tvoros. Lasda buvo gana rūpestingai apdailinta ir netrodė per daug grėsminga. Jo šakos buvo gražiai apipjaustytos ir angalos tyrojo lakuotas bumbulas – koralo imitacija. Tai buvo vėzdas, bet atrodė lyg pasivaikščiojimą lasdelį. Tuo bulvaru ypač žiemą mažai kas vaikščiai. Atrodė vyriškis, nors to ir nepabrėždama, žmonių daugiau vengė, negu stengiasi su jais susitikti. Tuo laikotarpiu karalius Liudvikas XVIII beveik kasdien važiuodavo į Šuazylę Ruą. Šuazylė Ruą karaliaus pilis Paryžiaus apylinkėse. Tai buvo vienas iš jo mėgstamiausių pasivažinėjimų. Apie antrą valandą beveik visados galima būdavo matyti karališkąją karietą ir kavalkadą šuoliais pralekiant opitalio bulvaru. Kvartalo neturtėlėms šitai atstojo tiek išinenius, tiek sieninius laikroždžius ir žmonės sakydavo, jau dvi, antai karalius grįžta į Tuilerį. Ir vieni išbėgdavo pasitikti, o kiti pasitraukdavo į šalį, nes ten, kur važiuoja karalius, visados kyla sambrusdis. Antra vertus, Liudviko 18 pasirodymas ir išnikimas Paryžiaus gatvėse padarydavo tam tikrą įspūdį. Jis pralėkdavo greitai, bet didingai. Tas bejėgis karalius mėgdavo šuolių važiuoti. Nevaliodamas paeiti, jis troško lėkti. Tas lošys mielai būtų pasikinkę žaibą, jis važiuodavo ramus į rustus – nuogų kardų apsuptas, jo masyvi paauksuota karieta, ant kurios durelių buvo išpieštos, didelis lelijų šakos trankiai dardėdavo. Žmonės vos suspėdavo užmesti žvilgsnį. Gilumoje dešinėme kampe ant balkųjų šilkinių priegalvių galėdavo įmatyti platų tvirtą raudoną veidą, ką tik pudruotus plaukus su kodeliu, išdėdų kietą ir gudrų žvilgsnį, apsišvietusio žmogaus šypseną, du storus epoletus, pintais kutais – karančiais ant civilinio frako, aukso Vilnų ordiną, Švento Liudviko kryžių, garbės legiono kryžių, šventosios dvasios sidabrinę žvaigždę, didžiulį pilvą ir plačią mėlyną ordino juostą. Tai ir buvo karalius. Išvažiavęs iš Paryžiaus savo skrybelę su baltomis plunksnomis, jis laikydavo ant kelių aptrauktų aukštais angliškais getrais – Įvažiuodamas į miestą, skryvelę vėl užsidėdavo ant galvos, retai atsakydamas į sveikinimus. Jis šaltai žiūrėdavo į žmonės, kurie jam atsilygindavo tuo pačiu. Kai jis pirmą kartą pasirodė Sen Marso kvartale, tai visas jo pasisekimas pasireiškė tik tuo, kad vienas amatininkas tarė savo draugui. Tai tas storulis ir yra vyriausybė. Taigi karaliaus pasirodymas vis tą pačią valandą buvo kasdieninis įvykis Opitalio bulvare. Praeivis geltonų redingo tu matyt nebuvo to kvartalo gyventojas ir galimas daiktas net neparižėtis, ne šios smulkmenos nežinojo. Kai dviejomis karališkoji karieta, sidabru galionuotų gvardiečio skadrono apsupta, apsukusi salpetrijerą įvažiavo į bulvarą, jis atrodė labai nustebęs ir ko neįsigandęs. Be jo šoninėje alėjoje nieko nebuvo, jis greitai užsiglaudė už mūrinio aptvaro kampo, bet kunigaikštis Devrė vis dėlto jį pastebėjo. Ponas kunigaikštis Devrė, kai budintis gvardiečių karininkas sėdėjo karietoje priešais karalių, jis tarė jo didybei. Antai gana įtartina žmogus. Policininkai, kurie akylai sekė karaliaus pravažiavimą, taip pat jį pastebėjo ir vienam iš jų buvo įsakyta jį pasekti. Tačiau nepažįstamasis nėrė į tuščias priemeščio gatveles – O kadangi buvo pradėję temti, agentas pametė jo pėdsakus. Šitai pažymėta raporte. Ta patį vakarą parašytame ponui grafui Anglesui, valstybės ministrui, policijos prefektui. Supainiojęs agentą vyriškis geltonų redingotu paspartino žingsnį, bet dar kelis kartus atsigrėžė, norėdamas įsitikinti, kad niekas jo neseka. 15 minučių po keturių, tai yra jau sutemus, jį žengė pro Port Sen Marteno teatrą – kur tą dieną ėjo du katorgininkai. Teatro žibintų nušviesta afiša matyti jam krito į akį, nes jis nors ir greitai ėjo, staptelėjo paskaityti. Po valandėlis jis jau buvo planšetos akligatvyje ir įėjo į Alavinio dubens viešbutį, kur tuo metu buvo diližanų vykstančių į Lanjį kontorą. Diližanas turėjo išvykti pusiau penktą. Arkliai jau buvo pakinkyti ir vežėjo pašaukti keleiviai, skubėdami lipo aukštais geležiniais senos karietos laipteliais. Vyriškis paklausė, ar turite laisvą vietą? Tik vieną šalia manęs ant priešakinės sėdynės, atsakė vežėjas. Aš ją įimu. Lipkite. Tačiau prieš išvažiuodamas vežėjas metė žvilgsnį į menką keleivio apdarą ir jo lengvą ryšulį – pareikalavo užsimokėti iš anksto. Jūs važiuojate į Kilanjį, paklausė vežėjas. Taip atsakė vyriškis. Keleivis susimokėjo į Kilanjį. Arkliai patraukė, pravažiavus užkardą vežėjas mėgino užmėgsti kalbą, bet keleivis atsakinėjo jam trumpai. Tada vežėjas ėmė švilpauti ir plūsti arklius. Vežėjas įsisupo į apsiaustą, buvo šalta. Vyriškis rodos apie šaltinį negalvojo. Šitaip jie pravažiavo gurnė ir nelyjį prie Marnos. Apie šeštą valandą vakaro diližanas buvo šelyje. Prie vežikų smuklės esančios sename karališkosios abatijos pastate vežėja sustojo, kad atsikvėptų arkliai. Aš čia išlipsiu, tarė vyriškis. Jis pasiėmė ryšulį bei lasdą ir nušoko žemyn. Po akimirkos jis išnyko. Į užėjgą nebuvo užėjęs. Diližanas po kelių minučių išvažiavęs toliau į Lanijį jo nebesutiko didžiojoje šelio gatvėje. Vežėjas atsisuko į viduje sėdinčius keleivius ir tarė, tas žmogus nevietinis, šiai būčiau pažinęs, atrodo lyg neturėtų nei skatiko kišenėje, bet nešikštauja, užmoko už kelią iki Lanijį, o važiuoja tik tai iki šelio. Jau naktis visi namai uždaryti, smuklė neužėjo, bet niekur jo nematyti, tikriausiai bus į žemę prasmegęs. Nepažįstamasis nebuvo prasmegęs į žemę, bet skubiai žingsnevo tamsumoje didžiaja šelio gatve, paskui nepriejas bažnyčios pasuko kairėn į šalikelį vedantį į Monfermeilį, lyg gerai būtų pažinę šį kraštą ir ne vieną kartą čia buvęs. Jis greitai traukė keliu toje vietoje, kur jį kerta senas medžiais nusodintas vieškelis iš ganjį į lanjį. Vyriškis išgirdo praeivių žingsnius – Jis greitai pasislėpė griovyje ir palaukė, kol žmonės atsitolino. Atsargumas beje buvo beveik nereikalingas, nes, kaip jau mes esame sakę, buvo labai tamsi gruodžio naktis. Danguje spinksojo vos viena kita žvaigždelė. Kaip tik toje vietoje prasideda įkalnė. Vyriškis nėjo Monfermeilio keliu. Jis pasuko į dešinę ir per laukus dideliais žingsniais priejo gyrė. Girioje sulėtino žingsnį ir ėmė atidžiai žiūrinėti kiekvieną medį, žingsnis po žingsnio varydamasis pirmin, lyko ieškodamas ir žengdamas paslaptingų jam vienam žinomų keliu. Buvo akimirksnis, kada jis tarėsi paklydęs ir nerištingai sustojo. Pagaliau apgraibomis pasiekė iškartą, kur kupsojo krūva didelių tamsoje boluojančių akmenų. Greitai priejas prie akmenų, pro nakties rūką atidžiai juos peržvelgi, lyg darydamas jų apžiūrą – Už kelių žingsnių nuo akmenų krūvos augo didžiulis medis, aptekęs antaugomis, nelyginant kūnas karpomis. Priejas prie medžio vyriškis ranka pagrabaliojo kamieno žievę, tarsi norėdamas atpažinti ir suskaityti visas karpas. Priešais tą medį, tai buvo uosis, augo kaštanas, sergas žievės atšokimo lyga, ir ant jo lyg tvarstis buvo užkalta cinko juosta. Vyriškis pasistebė ant pirštų galų ir palėtė šią cinko juostą. Paskui jis kiek laiko patrepseno plotę tarp medžių ir akmenų, lyg norėdamas įsitikinti, kad žemė šioje vietoje nebuvo kasinėjama. Tada apsidairė ir vėl patraukė per gyrę. Tai ir buvo tas vyriškis, kuris ką tik susitiko su kozete. Braudamasis pro žalynus Monfermeilio kryptimi, jis pastebėjo slenkant mažutį aičiuojantį šešėlį, kuris čia dėjo naštą ant žemės, čia vėl ją kėlė ir toliau ėjo. Jisai prisertino ir pamatė, kad tai esama visai mažos mergytės, tempiančios didžiulį kibirą vandens. Tada priejo ir tyliai paėmė už kibiro lanko. Septintas skyrius – kozetė tamsumoje greta nepažįstamojo. Kozetė, kaip jau esame sakę, nenusigando. Nepažįstamasis ją užkalbino, jo balsas buvo rimtas ir beveik tylus. Vaikeli, tavo našta per daug sunki. Kozetė pakėlė galvą ir atsakė, taip, ponė, dokš man tarė jis, aš panešėsiu. Kibiras iš tikrųjų labai sunkus burptelėjo jisai prodantis. Paskui paklausė, kiek tau metų mažytė? Aštuoneri, ponė. Ar iš toli tu šitai paini? Nuo upelio, kuris girioje. O ar toli dar tau eiti? Bus geras ketvirtis valandos nuo čia. Nepažįstamasis patėlėjo valandėlę, paskui staiga paklausė. Tai tu neturi motinos? Nežinau, atsakė mergytė. Nepažįstama jam dar nesuspėjus atsiliepti, jį pridūrė. Turbūt ne, kiti turi, o aš neturiu. Ir po valandėlės vėl sušneko. Turbūt aš jos niekomet neturėjau. Nepažįstamasis sustojo, pastatė kibirą ant žemės, pasilenkė ir uždėjo birankas mergyti ant pečių, stengdamasis tamsoje įžiūrėti jos veidą. Blausioje dangaus šviesoje gumšavo liesutis ir menkas kozetis veidelis. Kuo tu vardu? paklausė nepažįstamasis. Kozetė. Nepažįstamai tarsi būtų elektra nukrėtusi. Jis dar pasižiūrėjo į ją, paskui nuėmė rankas nuo kozetės pečių, pastvėrė kibirą ir ėmė žingsniuoti toliau. Po valandėlės paklausė, kur tu gyveni mažytė? Manfermeilyje, jei žinote. Tai ten mes ir einame? Taip, ponė. Po kiek laiko jis vėl paklausė. Kasgi tave tokią valandą įsiuntė į gyrę vandens? Pone Tenardyje? Nepažįstamasis stengiasi kalbėti abejingai, tačiau jo balsas keistai virptelėjo, kai jis paklausė. O kas į tokia ta, pone Tenardyje? Mano šeimininkė, tarė mergaitė, jį laiko smuklę. Smuklę? pakartojo vyriškis. Na gerai, aš tenai šią naktį ir nakvosiu, esk mane. Mes ten ir einame, tarė mergytė. Nepažįstamas žingsnevo gana greitai. Kozetė lengvai spėjo su juo, ji nebejauti nuovargio. Kartais pakeldavo akis į tą vyriškį su kažkokiu neapsakomu ramumu ir atsidavimu. Niekas niekad nebuvo jos mokęs kreiptis į apvaizdą ir melstis, tačiau jinai jauti savyje kažką panašaus į viltį bei džiaugsmą. Ir tais jausmais sparnuota jo širdelė kilo į dangų. Praslinko kelios minutės, vyriškis vėl paklausė. Argi ponė Tenardienė laiko tarnaitis? Ne, ponė. Tai tu viena? Taip, ponė. Vėl stojo tyla, kozetė tarė. Tiesą pasakius, yra dvi mažos mergaitės. Kokios mažos mergaitės? Ponina ir Zelma. Mergaitė buvo šitaip suprastinusi romantiškus vardus, tokius brangius smuklininkės tenardie širdžiai. Kas tokios ponina ir zelima? Tai ponios tenardie panelis, na, jos dukterys. O kągi jos veikia? O, tarė mergyti. Jos turi puikių lėlių, visokių paauksuotų daiktų ir šiaip visko. Jo žaidžia, linksminasi. Visą dieną. Taip, ponė. O tu? Aš dirbu. Visą dieną? Mergytė pakėlė savo didelės akis, kuriuose turėjo būti ašaros, nors jų nebuvo matyti nakties tamsoje, ir švelniai atsakė, taip, ponė. Valandėlę patylėjus jį pasakojo toliau. Kartais, kada baigiu darbą ir man leidžia, aš irgi pažaidžiu. Kaipgi tu žaidi? Kaip moku, man nekliudo, bet žaislų nedaug turiu. Ponina ir Zelma nenori, kad aš su jų lėlėmi žaiščiau. Aš turiu tik mažą švininį kardelį. Va tokutį. Mergaitė parodė savo mažą į pirščiuką. Ir jis nieko nepjauna? Pjauna, ponė, tarė mergaitė, jo galima pjaustyti salotas ir musėms galvas. Jie pasiekė miestelį, kozetį vedė nepažįstamai gatvėmis. Jie praėjo pro kepyklą, bet kozetį nepagalvojo apie duoną, kurią turėjo parnešti. Vyriškis buvo nustojęs ją klausinėti ir dabar niūriai tylėjo. Kada jie praėjo pro bažnyčią, vyriškis pamatęs laukė pastatytas krautuvėlės, paklausė kozetę, kasgi čia mūgi? Ne, ponė, kalėdos. Kai jis buvo jau netoli smuklės, kozetė nedrasiai palėtė vyriškio ranką. Ponė, Kas, vaikeliai, jau mes prie namų. Tai kas? Ar galiu aš dabar paimti kibirą? Kodėl? Mat, jeigu ponia pamatys, kad man padėjote parnešti, ji mane primuš. Vyriškis atidavė jai kibirą, po valandėlis jie buvo prie užeigos durų. Aštuntas skyrius. Kaip nemalonu priimti pas save neturtilį, kuris gal yra didšturtis. Kozetė neiškentė nemetusi žvilgsnio į didelę lėlę, kuri vis dar tebe buvo įstatyta pas žaislininką. Paskui pasibeldė. Duris atsidarė, pasirodė smuklininkė su žuokė rankoje. A, tai tu bjaurybė, na ir užgaišaigi. Žaidėjai kur nors nenaudėlė. Pone, tarė kozetė visą drebėdama, štai šitas ponas norėtų pernakvoti. Niūrės smuklininkės veido išrišką beregint pakeitė meilį grimasa. Toks pasikeitimas būdingas užėjininkams ir jį godžiomis akimis ieškojo naujai atvykusio žmogaus. Tai jūs, ponė? Paklausė į tai, ponė, atsakė vyriškis, keldamas ranką prie skribelės. Turtingi keleiviai nėra tokie mandagus. Šis mostas, o taip pat žvilgsnis, greitomis mestas į nepažįstamoją apdarą ir bagažą, taip paveikė šeimininkė, kad jos veidai išnyko meilį grimasa ir vėl pasirodė niūrimina. Jis ausai tarė, prašom į vidų, mielasis. Mielasis įėjo. Smuklininkė metė į antrą žvilgsnį, ypatingą dėmesį kreipdama į jo visiškai sudėvėtą redingotą ir kiek apglamžytą skrybelę, ir krestelėjusi galvą, suraukusi nosį ir mirktelėjusi akimi, klausimai pažvelgiai savo vyrą, kuris tebe gėrė su prekvežiais. Vyras atsakė tuo nepastebimu smiliaus judesiu, kuris draugės su lūpų patempimu panašiais atvejais reiškia plikas skursna. Tada smuklininkė sušuko. Ak, žmogelį, man labai nemalonu, bet jau nebėra vietos pas mus. Patalpinkite mane, kur tinkami, tarė žmogus, palėpė ar klidėje. Aš užmokėsiu kaip už kambarį. 40 sų. 40 sų gerai. Tada prašom. 40 sų, tyliai tarė smuklininkį vienas prie kvežys. Bet jų kambarys kaštuoja tik 20 sų, o jis mokės 40, atsakė į tuo pačiu tonu. Iš neturtelių mažiau aš neimu už nakvynę. Teisingai, švelniai pridūrė vyras. Tokie svečiai tik gadina namų reputaciją. Tuo tarpu vyriškis pasidėjęs ant suolo ryšulį ir lasdą atsisėdo prie stalo, kur kozetį pasiskubino pastatyti butelį vyno ir stiklą. Pirklys, kuris reikalavo kibiro vandens, pats jį nusinešė arkliui. Kozetė nuėjo į savo vietą po virtuviniu stalu ir vėl ėmėsi mėgsti. Vyriškis įsipylė į stiklą vyno ir vos suvilgęs lūpą su keistu susidomėjimu žiūrėjo į mergytę. Kozetė buvo negraži. Gyvenimui susikloščius laiminga, ji galimas daiktas būtų buvusi apveidi. Mes jau bendrais bruožais esame nupiešę tą mažą niūrę figūrėlę. Kozetė buvo liesa ir išbliškusi, jai buvo ko ne aštuoneri metai, bet iš pažiūros jai atrodė vos šešeri. Jos didelės akis įdubusios kažkokiame giliame šešėlyje buvo beveik išblėsusios – kiek jai tekdavo verkti. Burnos kampukai buvo nuleisti ir turėjo tą įprastą sielvarto išraišką, kuri būdinga pasmerktiems mirti ar beviltiškai sergantiems žmonėms. Jos rankos, kaip jos motina spėjo, buvo suskirdusios nuo šalčio. Šią akimirką smarkiau tvykstelėjusi ugnis, ryškiai apšvieti jos įsišovusius kaulus ir pabrėžė jos kraupų liesumą. Amžinai drebėdama nuo šalčio, ji buvo įpratusi spausti vieną prie kito savo kelius. Visas jos apsivilkimas te buvo vienis karmalai, kurie vasarą būtų žadinę pasigailėjimą, o žiemą kėlė siaubą. Ji dėvėjo skilėtos storos drovis karmalų, niegabalėlio Vilnos. Šiandien ir ten bolavo oda, visur buvo matyti mėlynos ar juodos dėmės žyminčios vietas, kur prie jos buvo prisilietusi šeimininkis ranka.